<clears throat> yung palistanan yatong aging adlaw um, na ngutan ako for confirmation nangita ko confirmation kabahin aning basta sa gisip na conspiracy theories or conspiracy actual no? real conspiracies kaning 440 hertz nga <clears throat> matud nila maoy gi adapt or gi pa-adapt ni Rockefeller nga standard sa world music standard nga pitch so gipang tune in tanan sibo tanang instrument like guitar piano organ alpha trumpets uban pa gisibo sa 440 hertz nga do or a chord no ah nga chord now akong research ni sa baga kayo nga message ni Cosmic Awareness nakaka-plug kog aran daghang information bahig music pero wala pa ang specific niyang mention aning 440 Hz 440 Hz hinuna pa ko human dayo pa ko sa paghuman but I am surprised and happy kay doon na say doon na gipa gihatag nako ang atong Ginoo uh, ah, guidance kung pag sabot nga akong giisip karon giisip na solid confirmation nga ang 440 hertz nga uh, conspiracy tinuod uh, besides nga actual po ni gihimo nila ni Rockefeller according to the reports and uh, story um, aduna joy additional nga confirmation additional nga uh, nasabtan ako karon lately nga nag-confirm nga uh, na day wicked nga intensyon doon na plano o intensyon ang grupo nga ngano ilang ipautro ang 432 Hz nga standard ngadto sa 440 Hz so niya ang akong nasabtan <clears throat> ang kanidi ay angay o pitch nga 440 nag-create ni siya og series of notes or frequencies nga do re mi fa sol la ti nga arang ka dangerous nga frequency nahibalo na ta og um, wala nay duda nga ang frequency between 20 and 30 hertz is one of the most dangerous if not the most dangerous nga frequency range ngano tungod kay ang 30 hertz mauna na siya vibration nga extremely low and dissonant nga ang atong mga cell mangbuto o mangbuak or mukwik and then kung ganing ha ato itutok sa earth or certain portion sa earth earthquake ang resulta kung diri sa lawas cell quick meaning cancer cancer ang resulta unya ang diri sa ubos pa jud kaning 20 hertz mao frequency sa um, suicide magsugod ni siya og shame attitude of shame or worthlessness loss of hope and loss of worth self-worth today end nga tungod kawa na siya gamit og value sa life wa na hope siya mo commit ng tawana og suicide So 20 hertz is uh, shame leading to suicide. Ang 30 hertz on the other hand, guilt na siya magsugod. It's it, mag up na siya guilt feeling sa tong self and then mo produce og cancer. So guilt leading to cancer ang 30, then shame leading to suicide ang 20 hertz so although ang ibabaw pa ni nga mga hertz like 50 hertz apathy uh, 75 hertz ang ang grief 100 hertz ang fear then pataas gamay 125 ang last last for flesh last for power last for um, pa, uh, for wealth or greed Then 150 ang anger nga mo hinog into hate and hatred. Then last sa nakalista nga mga series of negative attitudes is uh, pride nga mao ang 175 hertz ang pride mahinog into arrogance <clears throat> so mao ni ang list of gitawag o giclassify nga extremely low extremely low and dissonant frequency LDF extremely low and dissonant frequencies now na siyak ko sadyang akong gidecode ang um, mga frequency aning ilahang doremi kakaning 440 Hz nga doremi uh, niya akong um, gisulat man ang do is uh, ah, 440 hertz nga po ni chord A and then ang re is 470 hertz well, I mean 476 hertz mo ni ang chord B ang mi is 545 Hz equivalent to chord C ang Fa 572 Hz equivalent to chord D So is 644 Hz chord E as in eagle La is 716 or 716 hertz which is chord F while note T is 785 785 hertz which is uh, chord G now kaning given na nga frequency 440, 476, 545, 572, 644, 716, 785. Um, doon na ni sila resonant nga lower nga uh, frequency nga equivalent nila so all you have to do is divide them by 2 up to the lowest point you want to arrive at so for example 440 hertz nga do divided by 2 divided by 3 2 divided by 2 divided by 2 until mo arrive ka sa ang atong abot 3 is 27.5 hertz which is just 2.5 close to 30 Hz. Muna kung imo ning itunog ning 27.5 arang kaduol lang ni sa 30 nga almost mo kay ma-detect nga difference sa sound sa 30 o sa 27.5. Almost katunog ni sila. Unless siguro kung grabe ka sharp ang imong uh, dunggan pero kining gidaghanuna nga difference kining mga 2.5 uh, ah, in fact nasahay eh, abot kanig 10 negligible ni sa sa atong dulungan almost similar ni sa tanan so ba kani pong kanon kining ring ah, nga 476 hertz kay 29.75 man gyud siya so just just it's just 2.25 it's just point 25 to be 30 hertz so more or less 30 hertz na siya so you see atong ahong i-prove ninyo nga naara ni nagdagdagan ning um, ilang frequency between sa uh, range nga 30 to 20 hertz mao ni nakahadlok o, oh, arita sa mi. 545 hertz divided by 2 then divided by 2 then divided by 2 pag yun hantod nga may abot ta sa 34 hertz again ang 4 points is negligible nga difference um, ma-order siya og tingog sa 30 hertz ari sa fa note fa 572 the equivalent is 35.75 hertz um, layo-layo ni siya pero dili pagikod ako ang diferensya mo mo may ang pagod sa 30 hertz ang yang vibration or sound ang sunod nga danger is kaning so which is 644 hertz kay exactly 20 hertz gyud di akong calculation 20 hertz unya ang ang la nila 716 hertz is 22 hertz ah, so negligible equivalent o parihar ni sa 20 hertz and then lastly ang T note nila which is 785 785 hertz mo abot sa tulo tulo ang significant niya nga uh, frequency downward. First is 98 which is just 2 points to the, to 100 na may frequency sa fear. So na fear ning kasiha nga ila pong uh, frequency. Then divided by 2 ni mo, we have 49. So just 1 point or run off to 50 unsa man ang 50 apati so another ni siya ah, nga dangerous <clears throat> nga frequency unya uh, <clears throat> ah, i-divide by 2 pa jud nimo we have 24.5 so it's just 4.5 difference to 20 kung atong tan-aw ni eh, kung inyong malista ang do is 30 Hz closest to 30 Hz ang re is 30 Hz ang mi is 34 Hz ang fa is 35.75 hertz dool gihapon sa 30 ang e, e ang so is 20 Hz then la is 22 so run down to 20 Hz then ang t is uh, nasa 100 Hz fear nasa 50 Hz, apathy, and then 24.5 Hz. So, ang mga Hz aning uh, dangerous is um, naa sila usang uh, 100 Hz na fear usang 50 Hz apathy apan kadaghanan is 20 and 30 aning pito ka mga notes o frequency So naa sa 20 to 30 nga uh, range. In other words, ang kay ang 30 guilt to cancer man and then earthquake. And then ang 20 is shame to suicide. So very very negative ang gina create nga atmosphere or frequency aning ilahang uh, dorimi lahi kadyo sa God's Dorimi nga atong na dawat nga ugilikod sa atong ginoo nga atong masabtan kay ang do sa God's Dorimi is 396 love of self man eh, so love ni siya 3 is 432 hertz wisdom man eh, so positive para sa mind me is 501 hertz which is uh, love that is willing, willing love. At the same time, maupo ni uh, resonant frequency to 7.83 nga maoy uh, uh, ham ni Mother Earth kaning 7.83 hertz Schumann resonance mo ni gitawag og Schumann resonance mo ni lulabay ni Mother Earth 7.83 Hz which is resonant to 51 Hz willing love ang minana gugma nga willing mo ni sa nga frequency <clears throat> now proceed ta sa fa fa is 528 it is the frequency of divine love gugma nga balaanon meaning para sa Ginoo o para sa isig kaingon Proceed ta sa Sony sa 600 Hz. Duha ang mitabo, peace and earnest. So, ang imong love mahimong earnest love o peaceful, peace loving love. <clears throat> so, very positive. Proceed ta sa La 672 Hz. 672 Hz. Patience and all seeing. Pasensyado at the same time um, wise wise ang ang attribute ng wisdom mo ay strength aning uh, frequency sa so God's note of so proceed ta sa ikaunom kalimam to no proceed ta sa ikaunom nga note which is la 672 hertz Amo nito, tulano. okay. Now, theta, T, 741 hertz, which is the excellent attribute of meekness or gentleness, humility, mercy, compassion. So kung doon nata ani ang atong love mahimong meek love, mahimong humble love, mahimong merciful love, mahimong compassionate love kung ang atong gugma dili meek dili gentle dili humble dili merciful dili compassionate way lami nga gugma love only becomes so beautiful and delicious if it is meek humble merciful compassionate plus the other um, attributes in the other notes. You wise love, uh, willing love um, earnest love muni ano mga nindot nga description and then kaning mga uh, notes of frequencies sa God's notes note sa notes sa Ginoo kaning seven frequencies sa pito ka notes sa Ginoo God's do fasulati maunit mutabang og um activate or strum uh, stimulate sa maong mga pito ka characters pito ka character traits again sa unang karakter nga love of self kaning do nga 396 hertz mao mo activate or mo stimulate sa second character trait nga wisdom or wise love wisdom aron mawise ang love mo ring ni or mo vibrate ni 432 hertz meaning 432 times per second so ma-activate ang wisdom so imong guma wise dili foolish dili damned wise love. So, sa me, vibrating at 501 vibrations per second, mo-activate ang willing love. Love nga willing. Love nga joyful and willing. Dili murmuring, dili unwilling, but willing love if your love is not willing it's not ba it's not good love it is bad love it is not likable love you only like love when it is willing but if love is not willing it's a bad love so karing diri sa 5 to 8 nga fa divine love meaning do, do na kay love para sa God o sa mga fellow creation na kay loves ni Papagad o sa imong fellow creation so dili hatred dili ingratitude but love so mani mo kung mag uh, vibrate ang <clears throat> fa at 528 hertz Now, ari sa next na note which is so 600 hertz which is peace and earnest. Peaceful love, earnest love. So kinsa may dili mo ganahan, dili ganahan sa peaceful love. Kinsa may dili ganahan og earnest o sincere love. So so far very nice nga mga frequencies yung ari sa La 672 Hertz It will make your lab patient and all-seeing. Very intelligent at the same time very patient. Another very nice feature of love. So, the seventh, which is T, 741 Hertz ang iyang vibration per second it is making you love meek humble merciful compassionate the best type of love so if all these seven attributes or seven qualities maring aning ma-stimulate aning seven notes the end result is a beautiful you a beautiful character a very beautiful character a very beautiful love character a love that is wise in both material and spiritual uh, <clears throat> spheres a love that is willing earnest love which is fervent and sincere love that is uh, in all all encompassing including God all creation and self and also love that is complete and balanced and then love that is earnest meaning ardent fervent perseverant determined unstoppable passionate another description of a very beautiful love And then a patient love, a meek love, gentle love, love that is merciful and love that is compassionate. All this make up a good, perfect divine character which is of love. So with this uh, frequency sit at 396 hertz for the do. The rest being 42 hertz for re 501 Hz for me 528 Hz for not fa 600 Hz for not so 672 Hz for la and 741 Hz for T these are the notes which activates the best of you the loving character in you this is in uh, diametrical uh, opposite to the Illuminati Rockefeller system where their notes starting at 440 hertz are giving you a huge amount of 30 to 20 hertz frequencies to make you feel guilty towards uh, suffering cancer and to make you feel ashamed or worthless towards your committing of suicide. So, lucky feelers, remi is towards illness and death, while God's do is towards joy, happy, peaceful, all-knowing, merciful, gentle, kind, compassionate love which is without comparison and without end. So God bless and may all those who will come to know this knowledge will love to adjust their guitar and their voices to be at 396 Hz for the chord A and which is also the standard do note do and the rest will be adjusted if you start correctly at 396 Hz for the do of chord A then the rest will be <coughs> all right they will adjust according to the tunes suitable to 396 in other words re will become 432 instead of 476 love will become 501 instead of 545 love will become 528 instead of 572 love will uh, so will become So fa 528 from being 572. Mi 51 from being 445. So will become 60 from being 644. La will become 672 from being 716. Yeah. Okay. So um let me see um, 672 plus 44 equals 716 okay uh, t will become 741 from being 785 so all of this will be um, is hoped to be giving us benefits as we shift towards God's durini and living abandoning the old 440 pitch ordered by Rockefeller so God, good, God bless, good health and namaste